بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim, Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين Este es el libro que te hemos revelado, oh Muhammad. Que no dude tu corazón sobre él, para que adviertas mediante él a quienes rechazan la fe y exhortes a los creyentes. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون sigan lo que les ha sido revelado de parte de su Señor y no sigan ni obedezcan a otros fuera de él desobedeciendo a Alá poco es lo que reflexionan ¿Y cuántos pueblos hemos destruido por desmentir a nuestros mensajeros? Nuestro castigo les sobrevino durante la noche o cuando descansaban. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين Y las únicas palabras que decían cuando éste les llegó eran: Realmente hemos sido injustos y merecemos el castigo. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Y ciertamente el día de la resurrección preguntaremos a quienes recibieron el mensaje qué respuesta dieron a sus respectivos profetas y preguntaremos a los mensajeros si cumplieron con su cometido de transmitir la revelación. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Y les comunicaremos lo que hicieron con todo conocimiento, pues jamás estuvimos ausentes. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون Y ese día las acciones de los hombres serán pesadas en la balanza con toda justicia. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas serán los triunfadores. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون Y aquellos cuyas buenas acciones sean de poco peso habrán causado su propia perdición por haber sido injustos con nuestras aleyas y pruebas al rechazarlas. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Y ciertamente les hemos dado poder y posición en la tierra, oh gentes, y les hemos concedido en ella medios para su sustento. Sin embargo, poco es lo que agradecen. ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين Y verdaderamente los creamos y luego les dimos forma y después dijimos a los ángeles póstrense ante Adán en señal de obediencia no como acto de adoración y todos se postraron salvo Iblis quien no estuvo entre quienes se postraron قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Allah le dijo ¿Qué te ha impedido postrarte cuando te lo he ordenado? Iblis respondió Yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él de barro. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين Alá le dijo Desciende de aquí pues no debías haberte llenado de soberbia en este lugar Sal de aquí en verdad estarás entre los humillados قال انظرني الى يوم يبعثون Iblis dijo Concédeme un plazo de tiempo hasta el día en que todos resuciten قال انك من المنظرين Alá respondió Serás de aquellos a quienes se les concederá tal plazo قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم Iblis dijo Por haber causado mi ruina acecharé a los hombres en tu camino recto para desviarlos ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين Después los acosaré por delante y por detrás por la derecha y por la izquierda y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين Allah le dijo Sal de aquí despreciado y expulsado llenaré el infierno contigo y con todos los hombres y jin que te sigan ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين Y le dijo a Adán Adán habita el paraíso con tu esposa y coman de donde quieran pero no se acerquen a este árbol o serán de los injustos فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Mas el demonio les susurró que comieran del árbol para que como castigo por haber desobedecido a Alá quedaran al descubierto sus partes íntimas que ocultaban y sintieran vergüenza y les dijo El motivo por el que Alá les ha prohibido este árbol es porque si comieran de él se convertirían en ángeles o en inmortales. Y les juró, ciertamente, yo soy un buen consejero. فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين Y los hizo caer en el pecado engañándolos. Y cuando comieron del árbol, aparecieron sus partes íntimas al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Entonces su Señor los llamó diciéndoles: No les había prohibido comer de este árbol y les había advertido que el demonio es su enemigo declarado?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 sus partes íntimas y de adornos pero la mejor prenda para protegerlos y adornarlos es la piedad esto es parte de las pruebas de la soberanía y unicidad de Alá para que reflexionen يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون Descendientes de Adán No dejen que el demonio los engañe haciendo que caigan en el pecado como hizo con sus padres provocando su expulsión del paraíso despojándolos de lo que los cubría para que mostraran sus partes íntimas Ciertamente él y sus huestes los observan desde donde ustedes no pueden verlos. En verdad, hemos hecho que los demonios sean aliados de quienes no creen en la unicidad de Allah ni en sus mensajeros. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون Y cuando quienes rechazan la verdad cometen una inmoralidad, dicen: Nuestros padres también lo hacían. Y Alá no los ha ordenado. Diles, oh Muhammad, Alá no ordena la inmoralidad. ¿Es que dicen sobre Alá lo que no saben? قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون Diles Alá ordena la justicia y que lo adoren solamente a él en todo lugar de culto y que lo invoquen con una fe sincera así como los creó la primera vez volverá a darles la vida el día de la resurrección فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون Alá ha guiado a un grupo de ustedes, pero otros han merecido el extravío por obstinarse en negar la verdad. Estos han tomado a los demonios por aliados fuera de Alá y se creen bien guiados. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين Descendientes de Adán, cúbranse con sus mejores prendas y adornos cuando recen y adoren a Alá. Coman y beban lo que se les ha hecho lícito pero no se excedan haciendo lícito lo que no es o viceversa ni derrochen ciertamente él no ama a quienes se exceden قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون Dile a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién ha prohibido los adornos y todas las cosas buenas que Allah ha concedido a sus siervos como provisión? Todo ello es para que lo disfruten los creyentes en esta vida y quienes no lo son. Pero en la otra vida será exclusivamente para los creyentes. Así es como explicamos nuestra revelación para la gente que tiene conocimiento y medita. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون Diles Ciertamente mi Señor ha prohibido todos los actos de inmoralidad cometidos en público y en privado los pecados la transgresión sin justificación alguna la adoración de otros fuera de Alá sin que tengan ninguna autorización o prueba para hacerlo y que digan sobre Alá lo que no saben Todas las comunidades tienen un plazo de tiempo decretado Cuando éste llegue a su fin, no podrán retrasar ni adelantar su final ni siquiera un instante يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون descendientes de Adán cuando les lleguen mensajeros de entre ustedes y les reciten mi revelación sepan que quienes teman a Allah y se enmienden realizando buenas acciones no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán jamás afligidos والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Pero quienes desmienten mi revelación y la rechacen por orgullo esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Alá o niega sus pruebas y revelaciones? Esos recibirán en esta vida lo que esté prescrito para ellos, hasta que enviemos a los ángeles para que tomen sus almas y digan: ¿Dónde están aquellos a quienes adoraban fuera de Alá? Dirán: Nos han abandonado y no nos han servido de nada. y atestiguarán en su contra que rechazaron la verdad. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون Allah les dirá entren en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y jin que también negaron la verdad y los precedieron cada vez que entre una comunidad, ésta maldecirá al anterior por haberla extraviado. Y cuando todos hayan entrado en él, la última comunidad dirá a Alá acerca de la primera: Señor nuestro, esos son quienes nos desviaron de la verdad. Dales un doble castigo en el fuego. Alá contestará: Todos recibirán un doble castigo aunque no saben lo que les corresponderá a cada grupo de ustedes وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Entonces, la primera comunidad en entrar al fuego dirá a la última: no fueron mejores que nosotros sufran pues el castigo por lo que hicieron ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين Ciertamente, las puertas del cielo no se abrirán para quienes desmintieron nuestras pruebas sobre nuestra unicidad así como nuestra revelación y las rechazaron por orgullo ni entrarán en el paraíso hasta que un camello sea capaz de pasar por el ojo de una aguja así es como retribuimos a los pecadores que niegan la verdad el infierno será su lecho y tendrán sobre ellos cobertores de fuego.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 Dirán: Alabado sea Allah quien nos ha conducido hacia esta recompensa. No habríamos seguido el buen camino si Alá no nos hubiese guiado. Ciertamente, los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad. Y se les dirá: Este es el paraíso que han heredado como recompensa por su fe y sus acciones. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين Y los habitantes del paraíso llamarán a los habitantes del fuego y les dirán Hemos encontrado ciertas las promesas que nos hizo nuestro Señor. ¿Han hallado también ustedes que sus promesas y advertencias eran ciertas? Los habitantes del fuego asentirán y entre el paraíso y el fuego una voz proclamará que Alá expulse de su misericordia a los injustos الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون esos que desvían a los hombres del camino de Allah haciendo que parezca tortuoso y que no creen en la otra vida وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Y entre ellos habrá una separación, el muro del paraíso. y sobre dicho muro divisorio habrá hombres que reconocerán a todos los habitantes del fuego y del paraíso por sus señales llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán la paz esté con ustedes ellos no habrán entrado en él pero estarán deseosos de hacerlo واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Y cuando sus ojos se dirijan hacia los habitantes del fuego, dirán: Señor, no nos incluyas entre la gente injusta. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Y los hombres del muro llamarán a otros hombres que reconocerán por sus señales, por sus rostros apesumbrados, y les dirán: De nada les ha servido todo lo que acumularon en la vida mundanal, ni tampoco su arrogancia. الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون y Alá dirá a los habitantes del fuego sobre las gentes del muro ¿No son esos aquellos acerca de quienes juraron que Alá no se apiadaría de ellos? Entonces Alá dirá a las gentes del muro Entren al paraíso no tendrán nada que temer ni se sentirán jamás afligidos ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين Y los habitantes del fuego llamarán a los habitantes del paraíso y les dirán Viertan sobre nosotros un poco de agua o dennos algo de lo que Alá les ha concedido como sustento. Los habitantes del paraíso dirán Alá ha prohibido ambas cosas a quienes rechazaron la verdad en la vida terrenal. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون Esos son quienes tomaron su religión como una diversión o un mero juego y fueron seducidos por la vida mundanal. Hoy los olvidaremos en el fuego, del mismo modo que ellos olvidaron su encuentro con este día, el día de la resurrección, y rechazaron nuestras pruebas y leyes. Y ciertamente les hemos traído un libro, el Corán, que hemos explicado detalladamente con pleno conocimiento, como guía y misericordia para quienes creen. هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ۖ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se cumplan las promesas y advertencias de Allah mencionadas en el Corán? El día en que se cumplan, el día de la resurrección, quienes anteriormente olvidaron su llegada dirán: Ciertamente vinieron mensajeros de nuestro Señor con la verdad. ¿Tendremos quien interceda por nosotros o podremos regresar a la vida mundanal para obrar de distinta manera a como lo hicimos? Habrán llevado sus almas a la perdición y aquello que inventaron los abandonará. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين Su Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días, y después se asentó sobre el trono hace que la noche cubra el día y que éste le siga al instante sucediéndose ininterrumpidamente ha creado el sol la luna y las estrellas y los ha sometido a su mandato a él pertenece toda la creación y se ocupa de todos sus asuntos bendito sea Alá Señor de toda la creación ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين Invoquen a su Señor con humildad y en voz baja, desde lo profundo de su corazón, no con la intención de que la gente los vea o los oiga. En verdad, él no ama a quienes transgreden los límites que él ha establecido. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين Y no corrompan la tierra después de haber sido reformada mediante la llegada de los mensajeros de Allah. E invóquenlo temiendo su castigo y anhelando su recompensa y misericordia. En verdad, la misericordia de Allah está cerca de quienes hacen el bien. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Y él es quien envía a los vientos anunciadores de su misericordia la lluvia y cuando estos transportan una nube pesada la conducimos hacia una tierra yerma y hacemos que llueva sobre ella para que broten todo tipo de frutos de la misma manera resucitamos a los muertos quizás así reflexionen والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون De la buena tierra brotan buenas plantas con facilidad con el consentimiento de Allah. Pero de la mala, las pocas que brotan lo hacen con dificultad. Así es como explicamos diferentes pruebas de la verdad para las gentes que son agradecidas. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y les dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad verdadera fuera de él. En verdad, temo que sufran el castigo de un día terrible. قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين Los dignatarios de su pueblo dijeron: Ciertamente te vemos en un claro extravío. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين Noé respondió: Pueblo mío, no estoy extraviado, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون Les transmito el mensaje de mi Señor y les aconsejo bien y sé de Alá lo que ustedes no saben. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون Se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su Señor a través de uno de los suyos con el fin de avisarles y de hacer que teman a Alá para que él se apiade de ustedes? فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين Pero lo desmintieron y lo salvamos en el arca junto con sus seguidores y ahogamos a quienes negaban nuestras pruebas. Ciertamente eran gentes que no querían ver la verdad. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون Y al pueblo de Ad enviamos a su hermano Hud como mensajero. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. No lo temerán, pues. قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: Realmente vemos que has perdido la razón y creemos que eres un mentiroso. قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين Hud respondió: Pueblo mío, no he perdido la razón, sino que soy un mensajero del Señor de toda la creación. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Les transmito el mensaje de mi Señor y soy para ustedes un fiel consejero. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ۖ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون se extrañan de que les haya llegado una exhortación de su Señor a través de uno de los suyos con el fin de advertirlos? Y recuerden cuando los hizo suceder al pueblo de Noé en la tierra tras varias generaciones y les concedió mayor altura y fortaleza física. Y recuerden los favores de Alá para que puedan triunfar y prosperar. اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين Dijeron, ¿has venido para pedirnos que adoremos solo a Allah y que abandonemos lo que nuestros antepasados adoraban? tráenos el castigo con el que nos amenazas si eres de los veraces قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم Hud respondió Ciertamente han incurrido en la ira de su Señor y se abatirá sobre ustedes su castigo me discuten acerca de unas divinidades que ustedes mismos y sus antepasados han nombrado e inventado sin que Allah les concediese prueba alguna de su existencia ni ninguna autoridad para adorarlos? Esperen a que se abata sobre ustedes su castigo. Yo también espero. فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين Y lo salvamos junto a sus seguidores por misericordia nuestra y destruimos a todos los que habían desmentido nuestras pruebas y nuestro mensaje pues no eran creyentes وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم Y al pueblo de Samud enviamos a su hermano Saleh como mensajero. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. Ciertamente han recibido pruebas claras de su Señor. Esta camella de Alá es un signo para ustedes. Dejen que coma de la tierra de Alá y no le hagan daño alguno, o de lo contrario recibirán un castigo doloroso. جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين Y recuerden que Allah ha hecho que sucedieran al pueblo de Ad en la tierra y los ha establecido en ella. Construyen palacios en los valles y esculpen casas en las montañas. Recuerden los favores que Allah les ha concedido y no siembren la corrupción en la tierra. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron a los débiles de entre los creyentes: ¿Saben si Saleh es verdaderamente un mensajero de su Señor? Estos dijeron: Realmente creemos en aquello, el mensaje, con lo que ha sido enviado. قال الذين استكبروا بالذي Los dignatarios arrogantes dijeron Ciertamente rechazamos aquello en lo que ustedes creen فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Y mataron a la camella desobedeciendo las órdenes de su señor. Después dijeron: Saleh, tráenos el castigo con el que nos amenazas, si de verdad eres un mensajero de Alá. Entonces, un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Saleh se alejó de ellos y dijo Pueblo mío en verdad les transmití el mensaje de mi Señor y los aconsejé bien pero no querían a los consejeros ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين Y recuerda, oh Muhammad, a Lot, cuando dijo a su pueblo: Practican una inmoralidad que nunca nadie había practicado antes en el mundo. انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون Se acercan a los hombres con deseo y los satisfacen con ellos en vez de acercarse a sus mujeres. Ciertamente son un pueblo transgresor. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من من قريتكم انهم اناس يتطهرون Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras expúlsenlos de su tierra pues son gentes que quieren la pureza فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين Mas lo salvamos junto con su familia con la excepción de su mujer que fue de quienes recibieron el castigo وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين E hicimos caer sobre ellos una lluvia de piedras. Observa cuál fue el final de los pecadores. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Shuaib. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen ninguna otra divinidad fuera de él. En verdad, les han llegado pruebas claras de su Señor. Midan y pesen con equidad cuanto comercien. No den a los hombres menos de lo que les corresponde, y no corrompan la tierra tras haber sido reformada. Eso es lo mejor para ustedes, si de verdad son creyentes. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين No bloqueen los caminos para asaltar a los hombres, amenazándolos con matarlos si no les entregan sus pertenencias. Ni desvíen del camino de Alá a quienes creen en él, haciendo que parezca tortuoso. Recuerden cuando eran pocos y él los incrementó en número. Y observen cuál fue el final de los corruptores. Y observen cuál fue el final de los corruptores. وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Y si alguno de ustedes creen aquello con lo que he sido enviado, el mensaje de Alá, otros no. Sean pacientes hasta que Alá juzgue entre nosotros, pues él es el mejor de los jueces. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron: Los expulsaremos de nuestro pueblo a ti, Shuaib, y a quienes creen contigo, a menos que regresen a nuestra religión. Shuaib respondió: ¿Aún contra nuestra voluntad? قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Si regresáramos a su religión después de habernos salvado a Alá de ella estaríamos mintiendo contra Alá al aceptar que otros comparten con él el derecho a la adoración ¿Y cómo podríamos regresar a ella a menos que Alá, nuestro Señor quisiera? El conocimiento de nuestro Señor abarca todas las cosas y en él depositamos nuestra confianza. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo con justicia, pues tú eres el mejor de los jueces. وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: Si siguen a Shuaib, serán de los perdedores. Entonces, un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين Fue como si quienes desmintieron a Shuaib no hubiesen habitado nunca allí. Quienes desmintieron a Shuaib fueron los perdedores. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين Shuaib se alejó de ellos y dijo: Pueblo mío, en verdad les transmití los mensajes de mi Señor y les advertí, mas no creyeron. ¿Cómo podría penarme por una gente que rechazó la verdad? وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون nunca hemos enviado un profeta a una comunidad a la que no hayamos puesto a prueba tras desmentir a su mensajero con la enfermedad o la pobreza para que se volvieran humildemente a Alá ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Después cambiamos su mala situación por una mejor hasta que su descendencia y sus bienes se vieron incrementados y dijeron negando que su buena situación se debería a Alá. Nuestros padres también sufrieron adversidades y alcanzaron la prosperidad. Entonces hicimos que se abatiera sobre ellos nuestro castigo de repente, sin que se diesen cuenta. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون Y si los habitantes de las ciudades que castigamos hubiesen creído y temido a Alá les habríamos concedido las bendiciones del cielo y de la tierra pero desmintieron a nuestros mensajeros y los castigamos por lo que cometieron أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ¿Acaso los habitantes de dichas ciudades se sentían a salvo de que les llegase nuestro castigo por la noche mientras dormían? أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ¿O acaso se sentían a salvo de que les llegase por la mañana mientras se divertían? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ¿Acaso se creían a salvo del plan de Alá? Pero solo se creen a salvo del plan de Alá los perdedores. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Es que no está claro para quienes ocuparon la tierra tras la destrucción de los pueblos que los precedieron que si quisiéramos los castigaríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones para que no pudieran escuchar la exhortación y reflexionar sobre ella تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Esas son ciudades y pueblos cuyas historias te contamos. Recibieron mensajeros con pruebas claras y milagros, pero no quisieron creer tras su llegada en lo que antes no creían y persistieron en su estado de incredulidad. Así es como Alá sella los corazones de quienes rechazan la verdad. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Y encontramos que la mayoría de aquellas ciudades no eran fieles a sus compromisos. Y encontramos que la mayoría de ellas eran rebeldes porque desobedecían a Alá y preferían la falsedad a la verdad. ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين Después enviamos a Moisés con claros milagros de parte nuestra para que se dirigiera al faraón y a sus dignatarios. Pero fueron injustos al no creer en ellos. Observa cuál fue el final de los corruptores. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين Y Moisés dijo: Faraón, en verdad soy un mensajero del Señor de toda la creación. حقيق على الا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل No debo decir sobre Allah más que la verdad. he venido a ustedes con una prueba clara de su Señor. Dejen pues que vengan conmigo los hijos de Israel. El faraón dijo: Si de verdad vienes con alguna prueba, muéstrala si eres de los veraces. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين Entonces Moisés arrojó su callado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Después introdujo la mano por el cuello de su túnica. Luego retiró la mano y ésta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron: Ciertamente este es un brujo instruido. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون que quiere expulsarlos de sus tierras. Entonces el faraón dijo: ¿Qué me recomiendan hacer? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين Los dignatarios contestaron: Reténlo a él y a su hermano y envía mensajeros por todas las ciudades. Para que te traigan a todos los brujos instruidos. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Y los brujos se presentaron ante el faraón. Entonces dijeron: ¿Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores? قال نعم وانكم لمن المقربين El faraón respondió Sí, y además serán mis allegados. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين Los brujos dijeron Moisés arrojas tú primero el callado o lo hacemos nosotros قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Moisés respondió: Arrojen ustedes primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون Entonces inspiramos a Moisés a arrojar su callado y éste se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido. Y la verdad se impuso. Y lo que hicieron los brujos fue en vano y allí mismo fueron derrotados y humillados el faraón y su pueblo. Y los brujos cayeron postrados. Dijeron, creemos en el Señor de toda la creación. رب موسى وهارون En el Señor de Moisés y de Aarón. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون El faraón dijo ¿Creen en él antes de que yo les haya concedido permiso? Ciertamente, esto es un plan que urdieron en la ciudad para echar de ella a su gente, y pronto sabrán lo que les espera de mi parte. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Amputaré sus manos y pies opuestos, y después los clavaré en un madero o estaca a todos. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Los brujos dijeron: En verdad, retornaremos a nuestro Señor. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ¿Te vengas de nosotros por creer en las pruebas de nuestro Señor una vez nos han llegado?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 El faraón contestó: Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos y dejaremos vivir a las mujeres y tenemos poder sobre ellos para hacerlo. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين Dijo Moisés a su pueblo: Supliquen ayuda a Alá y sean pacientes. En verdad, la tierra pertenece a Alá y hará que la habiten quienes él quiera de entre sus siervos, y el triunfo será para los piadosos. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون Las gentes de su pueblo dijeron: Éramos castigados antes de tu venida y también lo somos ahora tras haber venido a nosotros. Dijo Moisés: Puede que su Señor destruya a sus enemigos y los convierta a ustedes en sus sucesores en la tierra para ver cómo actúan. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Y castigamos a las gentes del faraón con años de sequía y escasez de alimentos para que reflexionaran. فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون Si les llegaba algún bien decían Esto es nuestro por merecimiento propio Pero si sufrían alguna adversidad culpaban de su mala suerte a Moisés y a quienes lo seguían No obstante no obstante su suerte había sido decretada por Alá debido a sus pecados y a su rechazo a la verdad aunque la mayoría de ellos no lo sabían وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين y dijeron a Moisés sea cual sea la prueba que nos traigas para hechizarnos con ella no te creeremos فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين entonces enviamos contra ellos inundaciones, plagas de langostas, piojos y ranas, y convertimos el agua en sangre. Todo ello eran claras señales de la veracidad de Moisés, mas las rechazaron con arrogancia y fueron gente pecadora. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل Y cuando se abatía sobre ellos un castigo, decían: Moisés, suplica a tu Señor por nosotros en virtud del pacto que ha establecido contigo. Si nos libras del castigo, creeremos verdaderamente en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون Pero cada vez que apartábamos de ellos el castigo hasta un plazo decretado, incumplían su palabra. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين Entonces los castigamos en consecuencia y los ahogamos en el mar por haber negado nuestros milagros y haberse desentendido de ellos. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون E hicimos que el pueblo que había sido oprimido ocupara el este y el oeste de la tierra que habíamos bendecido. Y así se cumplió la palabra de Alá sobre los hijos de Israel, de que habitarían la tierra prometida por haber sido pacientes, y destruimos lo que el faraón y su pueblo habían construido y erigido. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar y llegaron a un pueblo cuyas gentes estaban entregadas a la adoración de sus ídolos. Los hijos de Israel dijeron: Oh Moisés, danos divinidades como las que ellos tienen. Moisés contestó: Ciertamente ustedes son gente ignorante. نار ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون Esas gentes serán destruidas por lo que practican y todo lo que hacen de nada les servirá. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين Dijo Moisés ¿Cómo podría buscarles otra divinidad fuera de Alá cuando él los ha favorecido por encima de todos los pueblos de su tiempo? واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Y recuerden cuando los salvamos de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos, mataban a sus hijos recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Y recuerden cuando nos dimos cita con Moisés durante 30 noches a las que añadimos 10 más para que completara así el encuentro con su Señor de 40 noches. Moisés le dijo entonces a su hermano Aarón: Sustitúyeme durante mi ausencia ante mi pueblo. Ordena el bien y no sigas el camino de los corruptores. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين Y cuando Moisés acudió al encuentro con su Señor, y éste le habló dijo Señor muéstrate para que pueda verte Alá respondió No me verás mira hacia la montaña si ésta permanece en su sitio podrás verme pero cuando su señor se mostró a la montaña ésta quedó pulverizada y Moisés cayó inconsciente cuando volvió en sí exclamó Gloria a ti ante ti me arrepiento y soy el primero en creer قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Dijo Alá Moisés te he escogido entre todos los hombres de tu tiempo al confiarte mi mensaje y hablarte directamente aférrate a lo que te he entregado mis mandatos y prohibiciones transmítelo a tu pueblo y sé de los agradecidos وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين y escribimos para él en las tablas una exhortación y explicación de todas las cosas que los hijos de Israel necesitaban saber sobre su religión y le dijimos aférrate a ellas con fuerza y ordena a tu pueblo que siga su contenido buscando siempre aquello que les reportará una mayor recompensa pronto les mostraré dónde habitarán en la otra vida quienes fueron rebeldes y me desobedecieron ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين Haré que quienes se llenan de arrogancia en la tierra sin justificación alguna no entiendan las pruebas de mi poder ni mis mandatos aunque vieran todas las pruebas no creerían en ellas y aunque vieran el buen camino no lo tomarían mientras que si vieran el camino del error lo seguirían ello se debe a que negaron nuestras pruebas y se desentendieron de ellas والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون y quienes nieguen nuestras pruebas y su encuentro con la otra vida habrán echado a perder sus buenas acciones ¿Acaso recibirán una retribución distinta a la que sus obras merezcan? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Y el pueblo de Moisés tomó, en la ausencia de éste, por acudir a la cita con su Señor, a un becerro como divinidad que habían creado a partir de sus joyas fundidas y que parecía mugir. ¿Acaso no veían que no les hablaba ni podía guiarlos? Aún así, lo tomaron como divinidad y fueron injustos. ولما فلما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين Y cuando se arrepintieron y vieron que se habían extraviado de la verdad, cayendo en la idolatría, dijeron: Si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, estaremos ciertamente entre los perdedores. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Y cuando Moisés regresó a su pueblo airado y afligido porque Alá le había comunicado que su pueblo estaba adorando el becerro, dijo: Qué malo es lo que han hecho durante mi ausencia. Querían que regresara antes de tiempo de mi cita con su señor, cuando él la había decretado, y arrojó las tablas debido a su enojo. Tomó a su hermano por el cabello y lo arrastró hacia él. Su hermano Aarón le dijo: "Oh hijo de mi madre, ciertamente pudieron conmigo y estuvieron a punto de matarme cuando les prohibí adorar el becerro." No dejes que los enemigos se regocijen a mi costa y no me incluyas entre los injustos. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين Moisés dijo: Señor, perdónanos a mi hermano y a mí y apiádate de nosotros, pues tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين Ciertamente, quienes adoraron el becerro padecerán la ira de su Señor y serán humillados en esta vida. Así es como retribuimos a quienes inventan mentiras sobre la religión. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم Y con aquellos que obren mal y después se arrepientan y crean, Alá será indulgente y misericordioso. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون Y cuando la ira de Moisés se hubo aplacado, tomó las tablas, las cuales guiaban hacia la verdad y contenían misericordia para quienes temen a su Señor. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين Y Moisés escogió a setenta hombres de entre su pueblo que no habían adorado el becerro para acudir a nuestro encuentro y pedir perdón por quienes lo habían adorado. Pero fueron sorprendidos por un temblor de tierra. Y entonces dijo Moisés: Señor, si hubieras querido, los habrías destruido y a mí también con ellos antes de venir a tu encuentro. Vas a destruirnos por lo que han hecho los insensatos de entre nosotros al adorar el becerro? La adoración del becerro no era más que una prueba de tu parte para extraviar con ella a quienes querías por haber escogido la falsedad y guiar a quienes querías por haberse mantenido en el buen camino. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y apiádate de nosotros, pues tú eres quien mejor perdona. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون Y concédenos el bien en esta vida y en la otra. A ti volvemos arrepentidos. Alá respondió: Infligiré mi castigo a quien quiera por haberse alejado de la verdad pero mi misericordia abarca toda la creación la decretaré a quienes me teman cumpliendo mis mandatos y evitando lo que he prohibido den caridad y crean en las pruebas de mi unicidad الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون La decretaré a quienes sigan el mensajero Muhammad, el profeta y letrado que les estaba mencionado en la Torá y en el evangelio. Quien les ordena el bien, les prohíbe el mal, les permite las cosas buenas, les prohíbe las dañinas y los libera de preceptos anteriores que pesaban sobre ellos, facilitándoles la práctica de la religión. Quienes crean, pues, en él, lo honren, lo ayuden y sigan la luz que le ha sido revelada, el Corán serán los triunfadores قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Diles, oh Muhammad, oh gentes, soy un mensajero de Alá, a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra, y he sido enviado a todos ustedes. No hay más divinidad que él, el único con derecho a ser adorado, quien da la vida y la muerte. Crean, pues, en Alá y en su mensajero, el profeta y letrado que cree en Alá y en su palabra, y síganlo para que estén guiados. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Y de entre el pueblo de Moisés, los hijos de Israel, hay una comunidad que sigue la verdad y que guía y juzga con ella a los hombres. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون Y dividimos a los hijos de Israel en doce tribus, según los doce hijos de Jacob o Israel, de manera que cada una constituía una comunidad. Y cuando el pueblo de Moisés le pidió agua, le inspiramos que golpeara una roca con su callado. Entonces brotaron doce manantiales, y cada tribu supo de cuál beber. Y los cobijamos bajo la sombra de unas nubes, e hicimos descender sobre ellos el maná y las codornices, y les dijimos: Coman de lo bueno que les hemos proveído como sustento. Y no los perjudicaron sino que se perjudicaron a ellos mismos. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Y recuerda, oh Muhammad, cuando se les dijo: Habiten esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella donde y cuanto quieran. Pidan a Alá que los perdone y entren por la puerta de la ciudad postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria para que perdonemos sus pecados y a quien haga el bien les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras.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 Los sábados los peces acudían a la orilla dejándose ver con claridad, mientras que cuando no era sábado no se acercaban a ella. Así es como los poníamos a prueba por rebelarse a las órdenes de Adá y negarse a obedecerlo. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون Y cuando un grupo de quienes no profanaban el sábado preguntaron a quienes amonestaban a los transgresores: ¿Por qué exhortan a quienes Alá destruirá y castigará severamente? Estos contestaron: Para que nuestro Señor nos exima de toda culpa por haberles ordenado el bien y prohibido el mal, y para que, tal vez, teman a Alá y se arrepientan. ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Y cuando olvidaron la amonestación, salvamos a quienes prohibían el mal y castigamos severamente a los injustos por haberse rebelado contra nuestras órdenes. Y cuando persistieron en lo que se les había prohibido, les dijimos, conviértanse en unos monos despreciables. واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم Y recuerda cuando tu Señor anunció a los judíos que les enviaría continuamente hasta el día de la resurrección hombres que les infligirían un duro y humillante castigo por desobediencia. Ciertamente, tu Señor es rápido en el castigo, pero también es indulgente y misericordioso. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون y los dividimos en la tierra y formaron comunidades distintas. algunos de ellos son rectos y virtuosos y otros no y los pusimos a prueba en la prosperidad y en la adversidad para que regresaran a Alá arrepentidos بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذون الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون y los sucedió una mala generación que a pesar de que heredó el libro la Torá escogía para sí los bienes de esta vida aunque fuesen ilícitos y decían seremos perdonados por lo que hagamos y si nuevamente se presentaban ante ellos otros bienes similares volvían a tomarlos y a caer en el pecado acaso no estudiaron la Torá y se comprometieron a seguirla y a no decir sobre Alá más que la verdad y la última morada junto a Alá el paraíso es mejor para quienes lo temen y evitan lo que él ha prohibido es que no razonan والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين Y quienes se aferran al libro el Corán y practican el salat que sepan que no dejaremos sin recompensa a quienes practican y ordenan el bien. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Y recuerda cuando elevamos el monte sobre sus cabezas como si fuera una nube que les diera sombra y pensaron que sin duda caería sobre ellos. Entonces les dijimos: Aférrense fuertemente a lo que les damos, la Torá, y recuerden su contenido y actúen en consecuencia para que sean piadosos y se salven del castigo. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ۖ واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين Y recuerda cuando tu Señor extrajo a la descendencia de los hijos de Adán de la espalda de sus progenitores antes de que nacieran e hizo que testificaran que él era su señor Ellos asintieron y dijeron: Damos fe de que eres nuestro Señor. Esto es para que el día de la resurrección no puedan decir: En verdad, no lo sabíamos. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون Y para que tampoco digan nuestros padres también adoraban a otras divinidades y nosotros lo sucedimos e hicimos como ellos. ¿Vas a castigarnos por lo que hicieron quienes siguieron la falsedad? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Y del mismo modo que explicamos con detalle nuestras pruebas y nuestra revelación a las comunidades anteriores, las aclaramos al pueblo de Muhammad para que regresen al buen camino y abandonen la idolatría. واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين y narrales la historia de aquel a quien concedimos el conocimiento de nuestras pruebas sobre nuestra unicidad y se desprendió de él el demonio lo siguió e hizo que fuese de los extraviados فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Si hubiéramos querido lo habríamos enaltecido por el conocimiento que le concedimos si hubiera hecho un buen uso de él mas se inclinó por los bienes terrenales y siguió sus pasiones su ejemplo es como el de un perro que tanto si lo echas de tu lado como si lo dejas donde está jadea tal es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas cuenta pues a tu pueblo estas historias de quienes los precedieron, oh Muhammad, para que reflexionen. Qué malo es el ejemplo de quienes niegan nuestras pruebas y son injustos consigo mismos. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون Aquellos a quienes Alá guíe estarán en el buen camino y a quienes extravíe por rechazar la verdad serán los perdedores. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ciertamente hemos creado para el infierno a muchos jin y hombres pues tienen corazones que no comprenden ojos que no ven y oídos que no oyen son como el ganado o están todavía más extraviados esos son quienes viven despreocupados de la fe y de la obediencia a Alá ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يا الله pertenecen los nombres más sublimes invóquenlo pues a través de ellos y aléjense de quienes alteran sus nombres y niegan su significado esos serán castigados por lo que solían hacer y entre quienes hemos creado hay una comunidad que guía y juzga con la verdad. والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Y a quienes nieguen nuestras aleyas, el Corán, los castigaremos poco a poco, de manera que no se den cuenta. واملي لهم ان كيدي متين Y les concederé un plazo de tiempo para que persistan en la incredulidad y aumente sus pecados antes de castigarlos. Ciertamente, mi plan es sólido. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ¿Acaso no reflexionan los idólatras de la Meca? Su compañero Muhammad no está loco, solo es un claro amonestador. أولم ينظروا انظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ¿Es que no observan las pruebas del poder de Alá y de su unicidad en los reinos de los cielos y de la tierra y en todo lo que él ha creado? Puede que su tiempo esté próximo a expirar y mueran rechazando la verdad. ¿En qué exhortación después de este Corán creerán entonces? Aquellos a quienes Alá extravíe por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlos y dejará que persistan en sus transgresiones.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 Diles, ciertamente, ese conocimiento solo está en posesión de mi Señor. Solo él puede hacer que tenga lugar en su debido tiempo. Cuando ocurra, será terrible para quienes estén en los cielos y en la tierra, y llegará de repente.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 Diles, yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal. Solo me sucederá lo que Alá quiera que me ocurra. Si supiera lo que solo Alá conoce, buscaría la manera de obtener bienes en abundancia y no me alcanzaría ninguna desgracia. No soy más que un amonestador para quienes rechazan la verdad y un portador de buenas noticias para la gente que cree. نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ۖ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Él es quien los creó la primera vez a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja para que conviviera con ella y encontrar en ella refugio y sosiego. Y cuando el hombre cubre a la mujer, ésta concibe una carga ligera al principio y el embarazo prosigue su curso. Pero cuando la carga se vuelve pesada, ambos temen por su futuro hijo y ruegan a Alá, su Señor, diciendo: Si nos das un hijo sano, seremos de los agradecidos. آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون No obstante, cuando les concede un hijo sano, son ingratos con Allah y atribuyen dicha concesión a otros además de él. Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir su dominio con otros. Adoran fuera de Alá divinidades que no son capaces de crear nada mientras que ellas han sido creadas. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون y que no pueden auxiliarlos ni pueden auxiliarse a sí mismas وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون Y si los invitan a seguir el buen camino, no lo seguirán. Tanto da si los invitas a la fe o si permanecen en silencio, pues no los escucharán. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين Aquellos a quienes invocan fuera de Allah, oh idólatras, son siervos como ustedes, sin ningún tipo de poder. invóquenlos y que les respondan si son veraces. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ¿Acaso tienen pies para caminar? manos para asir, ojos para ver u oídos para oír? Diles, oh Muhammad, invoquen a quienes adoran fuera de Allah y después conspiren contra mí sin hacerme esperar más tiempo. y aquellos a quienes invocan fuera de Allah, no pueden ayudarlos ni pueden ayudarse a sí mismos y si los invitas al buen camino no te escuchan y ves que te miran pero no ven خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين Perdona el mal comportamiento de la gente, oh Muhammad. Ordena el bien y aléjate de los ignorantes. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم Y si el demonio te sugiere cualquier mal, busca refugio en Allah. Ciertamente, él oye y ve todas las cosas. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون Quienes temen a su Señor, cuando tienen un mal pensamiento proveniente del demonio, recuerdan a Allah y ven la verdad con claridad. واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون En cuanto a quienes rechazan la verdad, sus hermanos, los demonios, persisten en mantenerlos extraviados y nunca se cansan de hacerlo. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Y si no les presentas una prueba o milagro como te piden, oh Muhammad, dicen con sarcasmo: ¿Por qué no has inventado ninguna? Diles: En verdad, sigo lo que mi Señor me ha revelado. Esto, el Corán, es una prueba de su Señor una guía y misericordia para la gente que cree واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون Y cuando se recita el Corán presten atención y permanezcan en silencio para que reciban la misericordia de Allah واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين y recuerda a tu Señor en tu interior con humildad y temor de él, sin levantar la voz, por la mañana y por la tarde. Y no seas de los que se descuidan. En verdad, quienes están junto a su Señor, los ángeles, no desdeñan adorarlo, sino que lo glorifican y se postran ante él.